Сура Рям. Мария. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Кафха я Каф Ха, Я, Айн, Сад. ذكر رحمة ربك عبده زكريا Это является напоминанием о милости Твоего Господа, оказанной Его рабу Закарии. إذ نادى ربه نداء خفيا Вот он воззвал к своему Господу в тайне. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا И сказал, Господи, воистину, кости мои ослабели, а седина уже распространилась по моей голове. А ведь раньше, благодаря молитвам к Тебе, Господи, я не был несчастен. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا Я опасаюсь того, что натворят мои родственники после меня, потому что жена моя бесплодна. Даруй же мне от Тебя наследника, يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا который наследует мне и семейству Якуба, и сделай его, Господи, угодником. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا О, Закария! Воистину мы радуем тебя вестью о мальчике, имя которому Яхья. Мы не создавали прежде никого с таким именем или никого подобного ему. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا Он сказал, Господи, как может быть у меня мальчик, если моя жена бесплодна, а я уже достиг дряхлого возраста? قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Он сказал, все так и будет. Господь твой сказал, это для меня легко, ведь прежде я сотворил тебя самого, хотя тебя вообще не было. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا Он сказал, Господи, назначь для меня знамение. Он сказал, знамением для тебя станет то, что ты не будешь говорить с людьми в течение трех ночей, будучи в полном здравии. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Он вышел из молельни к своему народу и дал им понять, воздавайте хвалу по утрам и перед закатом. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا О Яхья, крепко держи Писание. Мы одарили его мудростью, пока он был еще ребенком, وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا а также состраданием от нас и чистотой. Он был богобоязнен, وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا почтителен к родителям и не был гордецом и ослушником. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا Мир ему в тот день, когда он родился, в тот день, когда он скончался, и в тот день, когда он будет воскрешен к жизни. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا Помяни в Писании Мариам. Вот она ушла от своей семьи на восток. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا И укрылась от них за завесой. Мы же послали к ней нашего духа, Джибриля, и он предстал перед ней в облике прекрасно сложенного человека. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا Она сказала, я прибегаю к милостивому, чтобы он защитил меня от тебя, если только ты богобоязен. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا Он сказал, воистину я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا Она сказала, как у меня может быть мальчик, если меня не касался мужчина, и я не была блудницей? قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا Он сказал, вот так. Господь твой сказал, это для меня легко. Мы сделаем его знамением для людей и милостью от нас. Это дело уже решено. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا Она понесла его, забеременела и отправилась с ним в отдаленное место. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Родовые схватки привели ее к стволу пальмы, и она сказала, «Лучше бы я умерла до этого» и была навсегда забытой». فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا Тогда он воззвал к ней из-под нее, «Не печалься, Господь твой создал под тобой ручей». وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики.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 فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا Она пришла к своим родным, неся его. Они сказали, «О, Марьям, ты совершила тяжкий проступок». يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا «О, сестра Харуна, твой отец не был скверным человеком, и мать твоя не была блудницей». فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا Она показала на него, и они сказали, «Как мы можем говорить с младенцем в колыбели?» قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا Он сказал, «Воистину, я раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком». وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершать намаз и раздавать закят, пока я буду жив. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا Мир мне в тот день, когда я родился, тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни. Таков Иса, сын Марьям. Таково истинное слово, относительно которого они припираются. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Не подобает Аллаху иметь сына, причист он. Когда он принимает решение, то стоит ему сказать «будь», как это сбывается. Иса сказал, «Воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же Ему, это и есть прямой путь». فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم Но секты разошлись во мнениях между собой. Горе же неверующим, которые встретят великий день. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين Как же ясно они будут слышать и видеть в тот день, когда они явятся к нам. Но сегодня беззаконники пребывают в очевидном заблуждении. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون Предупреди их о дне печали, когда решение уже будет принято, но они проявляют беспечность и не веруют. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون Воистину, мы унаследуем землю и тех, кто на ней, и они вернутся к нам. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا Помяни в Писании Ибрахима, он был правдивейшим человеком и пророком. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا Вот он сказал своему отцу, «Отец мой, почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит, и не принесет тебе никакого избавления?» يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا Отец мой, мне открылось знание, которое не было открыто тебе. Последуй же за мной, и я поведу тебя верным путем. Отец мой, не поклоняйся сатане, ибо сатана ослушался милостивого. Я абати инни أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا Отец мой, я боюсь, что тебя постигнет наказание от милостивого, и что ты станешь помощником сатаны. قال لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا Он сказал, «Неужели ты отворачиваешься от моих богов, Ибрахим? Если ты не перестанешь, то я непременно побью тебя камнями. Оставь же меня надолго». قال سلام عليك سأستغفر لك ربي Он сказал, «Мир тебе! Я буду просить моего Господа простить тебя. Воистину Он снисходителен ко мне». وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу. Быть может, благодаря молитвам к моему Господу я не буду несчастен. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا Когда он удалился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, мы даровали ему Исхака и Якуба. Каждого из них мы сделали пророком. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا Мы одарили их из нашей милости и оставили о них правдивую молву. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا Помяни в Писании Мусу, воистину он был избранником или искренним, и был посланником и пророком. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا Мы подали ему глаз с правой стороны горы и подозвали его поближе тихим голосом. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا По своей милости мы сделали для него его брата Харуна пророком. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا Помяни в Писании Исмаила. Воистину он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا Он велел своей семье совершать намаз и выплачивать закят, а его Господь был доволен им. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا Помяни в Писании Идриса. Воистину, он был правдивейшим человеком и пророком. ورفعناه مكانا عليا Мы вознесли его на высокое место. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ممن حملنا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا Это те, кого облагодетельствовал Аллах из числа пророков, которые были потомками Адама и тех, кого мы спасли вместе с Нухом, и потомками Ибрахима и Исраила, и из числа тех, кого мы наставили на прямой путь и избрали. Когда им читали аяты милостивого, они падали ниц и рыдали. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا После них пришли потомки, которые перестали совершать намаз и стали потакать желанием. Все они понесут убыток, или будут испытывать тяготы, или понесут наказание за невежество, или встретят зло. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Они войдут в рай, и с ними нисколько не поступят несправедливо. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا Это будут сады Эдема, обещанные милостивым, его рабам, которые не видели их воочию. Воистину, обещание его исполнится. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا Они не услышат там празднословия, но услышат приветствие миром. Для них там приготовлен их удел утром и после полудня. تلك الجنة الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا Таков рай, который мы отдадим в наследство тем из наших рабов, которые были богобоязнены. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ۖ وما كان ربك نسيا Ангелы сказали, мы не сходим только по велению Твоего Господа. Ему принадлежит то, что перед нами, и то, что позади нас, и то, что между ними. Господь твой не забывчив. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا Господь небес, земли и того, что между ними. Поклоняйся Ему и будь стойк в поклонении Ему. Знаешь ли ты другого с таким именем или подобного Ему? ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا Человек говорит, неужели после того, как я умру, я выйду из могилы живым? أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا Разве человек не помнит, что еще раньше мы создали его, хотя его вообще не было? فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا Клянусь твоим Господом, мы непременно соберем их и дьяволов, а затем поставим их вокруг гиены на колени. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا Потом мы выведем из каждой общины того, кто больше других ослушался милостивого. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا Нам лучше знать, кому более подобает гореть там, или кто более других заслуживает войти туда. Каждый из вас войдет туда. Таково окончательное решение твоего Господа. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا Потом мы спасем богобоязненных, а беззаконников оставим там стоять на коленях. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا Когда им читают наши ясные аяты, неверующие говорят верующим, какая из двух групп занимает более высокое положение или более достойное место. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا Сколько же поколений до них мы погубили? Они превосходили их богатством или утварью и внешностью. قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا Скажи, да продлит милостивый жизнь заблудших до тех пор, пока они не узреют обещанные мучения или час. Тогда они узнают, чье место хуже и чье воинство слабее. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путем. А нетленные благодеяния лучше перед твоим Господом по вознаграждению и по исходу. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا Видел ли ты того, кто не уверовал в наши знамения и сказал, «Я непременно буду одарен богатством и детьми»? أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا Разве он знал сокровенное или заключил завет с милостивым? كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا Нет, мы запишем его слова и увеличим его мучения. Мы унаследуем от него то, о чем он говорил, и он явится к нам в одиночестве. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا Они стали поклоняться наряду с Аллахом другим богам – чтобы те одарили их могуществом. Но нет, они отрекутся от поклонения им и станут их противниками. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً Разве ты не видишь, что мы послали к неверующим дьяволов, чтобы те подстрекали их? فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا Посему не торопись с ними. Мы ведем для них счет. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا Они говорят, милостивый взял себе сына. لقد جئتم شيئا إدا Этим вы совершаете ужасное злодеяние. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا Небо готово расколоться, земля готова разверзнуться, а горы готовы рассыпаться в прах от того, что они приписывают милостивому сына. Не подобает милостивому иметь сына. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا Каждый, кто на небесах и на земле, явится к милостивому только в качестве раба. لقد أحصاهم وعدهم عدا Он знает их число и пересчитал их. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Каждый из них явится к нему в день воскресения в одиночестве. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, милостивый одарит любовью. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا Мы облегчили его, Коран, на твоем языке для того, чтобы ты обрадовал им богобоязненных людей и предостерег им злостных спорщиков. Сколько поколений до них мы подвергли гибели? Разве ты ощущаешь присутствие кого-нибудь из них или слышишь их шепот?